Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Ամերիկացիները հանուն Արցախի կազմակերպությունը ողջունում է ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի ներկայացուցիչների պալատի ընդունած բանաձևը։ Խորհրդակցություն հակահարդեհային կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ։ ԼՂ ճանապարհային ոստիկանության ավտոպարկը համալրվել է նոր ավտոմեքենաներով։ Շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի առաջին տուրում Լևոն Արոնյանը ոչ ոքի է խաղացել Անիշ Գիրիի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 11-ին եւ լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից 60 մմ-անոց mm ականանետներից եւ RPG-7 տիպի նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 2300 գրակոց։ ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի պատասխանատվությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշվել է։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից մարտի 11-ին ժամը 15:45-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում նռնակի պայթյունից մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականին ծնված Սարգիս Դավիթի Օհանյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Երեք Արցախի պետական համասարանում ոչ ֆորմալ կրթության ձևաչափով կայացած դասախոսությունից հետո միջոցառման հրավիրյալ բանախոսը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը սիրով ընդառաջեց լրագրողների խնդրանքին եւ պատասխանեց նրանց մի շարք հարցերին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մասնավորապես մեր խնդրանքով անդրադառնալով նույն օրը Մոսկվայում կայացած Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը Շաբաշ Քոչարյանը նշեց, որ երկու դաշնակից պետությունների ղեկավարների հանդիպումները միշտ էլ կարևոր են նախորդ հանդիպումներից հետո տեղի ունեցած զարգացումները քննարկելու եւ հետագա համագործակցության ուղիները նախանշելու համար։ Փոխարտգործնախարարն իր խոսքում Սարգսյան-Պուտին հերթական հանդիպման թեմաներից առանձնացրեց տնտեսական բաղադրիչը։ Ստորագրվել էր մնացելներ, որը հնարավորություն է տալի, որ մոտակա ժամանակ պահպանվի գազի գինը Հայաստանի մատակարարվող 165 դոլարի սահմաններում, իսկ այս ընթացքում շարունակում են բանակցությունները ավելի արտոնյալ պայմանների մասին, որը մենք շատ լավ հասկանում ենք, ինչքան կարևոր է արդյունաբերության համար, արտադրության համար Հանդիպմանը Շավարժ Քոչարյանի հաղորդմամբ քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցը։ Այն, որ բանակցային գործընթացը փաստորեն փակուղի է մտել, փոխարտ գործնախարարի համոզմամբ միայն Ադրբեջանի մեղքով է։ Միջազգային հանրության միջնորդների ուշադրության կենտրոնում է հետևյալ խնդիրը այնպես անել, որպես միջադեպերը շփման գծում սահմանների վրա կթողեցվի։ Իսկ դրա համար պետք է մոնիտորինգ, պետք է համապատասխան մեխանիզմների ներդրում, որին դիմակայում է Ադրբեջանը, բայց կա արդեն սկսվել է լուրջ միջազգային ճնշում։ Անդրադառնալով այս օրերին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանում եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում արկա լարվածությանը, Շավարժ Քոչարյանի գնահատմամբ Բաքուն այդ պիսով փորձում է ցույց տալ իր կարծեցյալ կարևորությունը տարածաշրջանում։ Չկարգավորված Ղարաբաղյան այս խնդիրը շատ ձեռնտու է Բաքվի ռեժիմին, որը դրանով սնուցվում է այդ ավտորիտար համակարգը։ Եթե պատկերացնենք խախնդիրը հա, կարգավորվածային, չկա այն հնարավորությունը կարուսելու արտաքին դաշնամու արկայությունը եւ այլ եւ այլ, ապա այդ ռեժիմը մեկ ամիս էլ չէր կարող գոյատևել եւ չկարգավորի բացակամարտությունը հնարավորություն է տալու մի կողմից ներսում բռնաճնշումներ իրականացնել ցանկացած քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ հայտարարելով իրենց որպես Հայաստանի, այսպես ասած, դատեսներ, որ անհետ է սադրանքների հաճախականության եւ բուրակի ճակերտավոր աճը, նաեւ ուղղված է ներքին լսարանին։ Յուլիա Վանյան այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վերաժողովի խորհրդի նախագահ, Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի, խորհրդի արտագնանիստի մասնակից խորհրդարանական պատվիրակությունների ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այսօր այցելել է Մայրաքաղաքի Էրեբունի օթանավակայանում տեղակայված Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համատեղ ռազմաօթային ավիաբազա։ Հանրապետության նախագահը եւ նրան ուղեկցող պատվիրակությունների անդամները դիտել են ՀԱՊԿ առաջադրանքների իրականացման շրջանակներում գործանիշների ցուցադրական թռիչքները։ Ղարաբաղյան հակամարտության լուսման հիմքում պետք է դրվի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Այդ մասին ասել է Կորեայի Հանրապետության ազգային ժողովի Կորեա-Հայաստան պատգամավորական բարեկամական խմբի ղեկավար Յունգ Մին Նոն։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել հայոց ցեղասպանության խնդրին։ Հայկական պատվիրակության անդամները կարևորել են Պարուն Նոյի ջանքերը ուղված հայոց ցեղասպանության խնդրի բարձրաձայնմանը, վկայակոչելով նրա հեղինակած ժամանակակից ողբերգություն գիրքը, որի առաջին գլխում անդրադարձ է կատարվում հայոց ցեղասպանության խնդրին։ Հանդիպման ընթացքում մտկեր են փոխանակվել կորեական թերակղզուն տիրող իրավիճակի, Ղարաբաղյան հակամարտության, ինչպես նաև միջազգային այլ հիմնախնդիրների շուրջ։ Կորեա-Հայաստան պատգամավորական բարեկամական խմբի ղեկավարը նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հիմքում պետք է դրվի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Ամերիկացիները հանուն Արցախի կազմակերպությունը ողջունում է ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի ներկայացուցիչների պալատի մարտի 2-ին ընդունած թիվ 1580 բանաձևը, որով արձանագրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումն ու ժողովրդական նվաճումները։ Այս մասին ասված է կազմակերպության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Միանում ենք Ջորջիա նահանգի եւ Ամերիկայի ողջ հա- հայ համանքին, ողջունելու Ջորջիա նահանգի ներկայացուցիչների պալատի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչող բանաձևը հայտարարել է կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նոել Թոմփսոնը։ Ընդգծելով, որ բանաձևի ընդունումը խորհրդանշում է ժողովրդավարության հաղթանակն ընդդեմ բռնատիրության։ Ամերիկացիները հանուն Արցախի կազմակերպության անունից կցանկանայի երախտագիտություն հայտնել Արցախի անկախությունը ճանաչելու ձեր առաջնորդության համար, ինչը համապատասխանում է ազատության եւ ժողովրդավարության համամարտկային արժեքներին ու ոգուն, որոնց վրա խարսխված են ամերիկյան ժողովրդի հիմնասյուները, ասված է ներկայացուցիչներ Փեթ Գարդներին եւ Դեմետրիուս Դուգլասին ուղված նամակում։ ԼՂՀ գյուղնախարարությունում երեք հրավիրված խորհրդակցության թեման նվիրված էր հակահարդեհային կանխարգելիչ միջոցառումներին։ Խորհրդակցությունը վարում էին գյուղնախարար Արամ Մխոյան եւ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը։ Ներկային գյուղնախարարության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պատասխանատու աշխատողներ, շրջվարչակազմերի գյուղատնտեսության հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչներ։ Հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը, առաջարկվեց այս տարի կանխարգելիչ միջոցառումների ուղղությամբ տարվող աշխատանքները սկսել ավելի շուտ։ Անցած տարի հրդեհավտանգ առումով դժվար տարի էր, որտեղ խոտածածկույթները շատ էին եւ հրդեհների քանակությունը շատ էր։ Բայց ասեմ, այն միջոցառումները, որոնք որ վաղորոք են արվել այդ հատվածներում, որտեղ մենք ժամանակին հասրել ենք անել, բնականաբար քիչ են ունեցել եւ դեպքերը այդ հատվածներում քիչ են գրանցվել։ ԼՂ գյուղնախարարի խոսքով պետությունը տարիներ շարունակ գյուղատնտեսության ոլորտում հողօգտագործողներին աջակցելու տարբեր ծրագրեր է իրականացնում։ Տրամադրում է արտոնյալ պայմաններով վարկեր, սուբսիդավորում սերմացուի եւ պարարտանյութի արժեքը։ Այս տարի իրականացնում ենք 100% սուբսիդավորված անվճար պարարտանյութի տրամադրումը։ Դրանից հետո այդ 5000 դրամն էլ տրամադրենք, որ իրանք իրենց դաշտի կողքերը մաքրեն Գյուղնախարարը նշեց նաև, որ հասունացել է այն պահը, երբ փողօգտագործողները վնասի փոխհատուցման կամ այլ պահանջներ ներկայացնելուց բացի իրենց պարտավորությունների մասին նույնպես իշեն։ Այն հողօգտագործողները, ովքեր չեն իրականացնի պահանջվող կանխարգելիչ միջոցառումները, հետագայում կզրկվեն պետության կողմից տրամադրվող արտոնյալ պայմաններից։ Խորհրդակցության մասնակիցները քննարկող հարցի շուրջ հանդես են եկել առաջարկություններով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի համար 8 ավակ դպրոցում 3 տոնական տրամադրություն էր։ Կրթօջախը տոնում էր իր հիմնադրման 60-րդ տարեդարձը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այսօր դպրոցը կրում է ռուս մեծ գիտնական սովետական ջրածնային ռումբը ստեղծողներից մեկի Անդրեյ Սախարովի անունը։ Դպրոցը միշտ էլ հատկապես խորթային տարիներին աչքի է ընկել իր խստապահանջ տնօրեններով, որոնցից առաջինը եղել է քիմիայի հանրաճանաչ ուսուցչուհի 20-րդ դարի Արցախի լավագույն մանկավարժ Ազնիվ Աղաբեկյանը։ Դպրոցի հիմնադրման պատմությունը, ձեռքբերումները, հայտնի շրջանավարտներին, նրանց ուսուցման գործում մեծ ավանդ ունեցող ուսուցիչներին երեք հիշեցին կրթօջախում կազմակերպված տոնական միջոցառմանը որին ներկայ էին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, կրթության ոլորտի պատասխանատու այրեր, հյուրեր։ Մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունների շարքում լավագույն ավանդույթներով հարուստ կենսագրություն ունեցող դպրոցի պատմությունը օրինակելի է մյուս կրթօջախների համար։ Տոնական օրվա արդիվ իր շնորհավորանքի խոսքում նշել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Միշտ շրջանավարտներով կարող ենք մենք գնահատել դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի ամբողջ գործունեությունը։ Եվ հիրավի այս տարիների ընթացքում դպրոցը այն համբավը, որ ձեռք է բերել, այն նվաճումները, որ ունեցել է այդ 60 տարիների ընթացքում, մենք միշտ էլ հպարտությամբ եք հիշում եւ նաեւ իհարկե ներկայով, նաեւ դպրոցի ապագայով ենք մենք լավատեսորեն դրամադրված Ինչպես ասում են լավագույն ավանդույթները կայուն ու շարունակական են Արցախի առաջնակարգ ուսումնական հաստատություններից մեկում Ստեփանակերտի թիվ 8 ավակ դպրոցում կրթօջախի համար կարևորորվա արդիվ շնորհավորանքի խոսքում ասել է տնօրեն Լովա Գրիգորյան։ Սերունդներին հայեցի կրթելու, դաստիարակելու, պատմական ակունքներին հաղորդակից լինելու ձգտումը մշտապես եղել եւ մնում է մեր ժողովրդի ազգային հոգեկերտվածքի կարևորագույն բաղկացուցիչը։ Իսկ ազգապահպանման ամենափորձված միջոցը կրթօջակներ հիմնելը։ Այսօր համոզված պիտի ասենք, որ այս հավատամքով է իր պատմության 60-ամյա ամբասիր ճանապարհն անցել նաև Ստեփանակերտի Սախարովի անվան համար 8 դպրոցը։ Տոնական օրը հաճելի անակնկալ բերեց կրթօջախի մի խումբ մանկավարժներին։ Նրանք արխիվատվեցին Արցախի վարչապետի Գուշամեդալով, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի եւ դպրոցի տնօրենության պատվոգրերով։ Հանդիսավոր ելույթներին հաջորդեցին դպրոցի աշակերտների երկն ու պարը։ Միջոցառումը եզրափակվեց ուսուցիչների սրտաբուխ երգով։ Բելլա Լալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Շինարարական ժամանակակից գործիքների եւ շինանյութերի արտադրող Հիլթի ընկերության Երևանյան ներկայացուցիչությունը ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությունում կազմակերպել է ցուցահանդես վաճառք։ Ընկերությունը համագործակցում է Արցախի շինարարական խոշոր կազմակերպությունների հետ։ Արցախյան գործընկերներին են ներկայացվել շինարարության վերանորոգման, ներքին ու արտաքին հարդարանքի համար շինարարական գործիքների եւ շինանյութերի ժամանակակից արտադրանքի տեսականի։ Ավելացնենք, որ Hilti ընկերությունը Հայաստանում պաշտոնապես գործում է 2005 թվականից եւ տարածաշրջանում իր վաճառքի ծավալով զբաղեցնում է 4 տեղը։ ԼՂՀ ճանապարհային ոստիկանության ավտոպարկը համալրվել է եւս 7 նոր ավտոմեքենաներով։ ԼՂՀ ոստիկանության պետ Կամո Աղաջանյանը եւ համակարգի ողջ անձնակազմը իրենց խորին երախտագիտությունն են հայտնում Vivatel MTS ընկերության տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանին եւ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեկին Օտաբաշյանին տարիներ շարունակ ոստիկանության աջակցելու համար։ Մոսկվայում մեկնարկած շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի առաջին տուրում Լևոն Արոնյանը մոտ 6 ժամ տևած պայքարում 65-րդ քայլում ոչ ոքի խաղաց Անիշ Գիրիի հետ։ Հայկական շախմատի 33-ամյա առաջատարը հանդես էր գալիս սև խաղակարերով։ Երկրորդ տուրում Լևոն Արոնյանի մրցակիցը կլինի աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիշվանաթան Անանդը։ Հիշեցնենք, որ առաջին տուրի առաջին քայլը Գիրի Արոնյան պարտիայում կատարել էր Սերժ Սարգսյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 6 ցելսիուսը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց